บทขัดมัคคะวิพังคสูตรสเดวโกอยังโลโก สมารโกสัปลามโก ยังมัคคังอัปชานันโตสัพทุขานมุจจติ มัคคะายีนมัคโคโสภความัคคะโกวิโทตังเวมัคคังอภิญญายาดุขสังขยาคามินัง สยังเตเนวคันตวานปัตโตโพธิมนุตรังสัมมานุปฏิปัตยัตถังสัตตานังโบธิกามินัง นานาวิเทหุปาเยพิปเวเดสิหิเตสโกตัมมาคติปกังสุตังยังสัมบุเทนภาสิตัง วัตถุตเยปสันนานังสาธุกังธรรมกามินัง อิโยปัสสะตุปาเดนะทิโตชุกระเนนะจาสุวัติสาธนาทั้งปิตังสุตันตัมพนามาเซมัคคะวิพังกสูตรเอวเมสุตัง เอกังสมยังภควาสวัตถิยังวิหารติเชตวะเนอนาถาปินดิกาสาอาราเม ตัตระโคภะควาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปดันเตติเตภิกขุภะควโตปัจจัสโสสุงภะควาเอตาดโวจาอริยังโวภิกเวอัตถังคิกังมัคคังเทสิสามีวิปชิตสามีตังสุนาธาสาทุกังมนาสิกโรธาภาสิสามีติ เอวัมพันเตติโคเตภิกขุภควะโตปัจจัสโสสุงภะควะเอตาดโวจากตโมจาภิกเวอริโยอัตถังคิโกมะโก เสยธีดังสัมมาดิฏิสัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชิโว สัมมาวายาโมสัมมาสติ สัมมาสมาธิกัตมาจาพิกเว สัมมาดิธิยังโคพิกเวดุเคยานัง ดุขสมุทเยยานังดุขานิโรเทยานังดุขานิโรธคามินิยาปฏิปทายานัง อะยังวุจติปิกเวสัมมาดิธิกตโมจาปิกเวสัมมาสังกปโโยโคปิกเว เนคัมมสังกปโอัพยาปาดาสังกปโอวิหิงสาสังกปโอายังวุจติปิกเวสัมมาสังกปโปกตมาจาปิกเวสัมมาวาจา ยาโคภิกเวมุสาวาดาเวรมณีปิสุนายวาจายเวรมณีปรุสายวาจายเวรมณีสัมผัสปลาปาเวรมณีอายังวุจติภิกเวสัมมาวาจากตโมจาภิกเวสัมมากัมมันโต ยาโคภิกเว ปานาติปาตาเวรมณีอดินนาดานาเวรมณี อัปรามจริยาเวรมณี อายังวุจติปิกเวสัมมากัมมันโตกตโมจะปิกเวสัมมาอาชีโว อิทาภิกเว อริยสาวโกมิชาอาชีวังปะหายาสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกัปเปติอายังวุจติภิกเวสัมมาอาชีโวกตโมจะภิกเวสัมมาวายาโม อิทาภิกเวภิกขุอุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังอนุปาดายาฉันดังชเนติวายมติวิริยังอารพติจิตตังปักันหาติปาดาติอุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังปหานายา ฉันดังชเนติวายมติวิริยังอารพติจิตตังปักคันหาติปาดาติ อนุปันนานัง กุศลานังธรรมานัง อุปาดายะฉันดังชเนติวายมติวิริยังอารพติจิตตังปักคันหาติปาดาติ อุปันนานัง กุศลานังธรรมานัง ทิฏิยา อสัมโมสายพิโยภาวายเวปุลายภาวนายปาริปุริยา ฉันดังชเนติวายมติวิริยังอารพติจิตตังปะคันหาติปะดาติอายังวุจติบิกเวสัมมาวายาโม กตมาจะบิกเวสัมมาสติ อิทาภิกเวภิกขุกายเยกายานุปัสสิวิหารติอาตาปิสัมปชานุสติมาวินยโลเกอภิชาโดมนัสสัง เวดนาสุเวดนานุปัสสิวิหารติอาตาปิสัมปชานุสติมาวินยโลเกอภิชาโดมนัสสัง จิตเตจิตตานุปัสสิวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินยโลเกอภิชาโดมนัสสังธรรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหรติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินยโลเกอภิชาโดมนัสสังอายังวุจติภิกเวสัมมาสติ กตโมจาพิกเวสัมมาสมาธิอิทาพิกเวพิกุวิวิจเจวกาเมหิวิวิจจะอกุสเลหิธรรมเมหิสวิตากังสวิจารังวิเวกชัมปีติสุขังปัทมังชานังอุปสัมปัชชาวิหรติวิตากาวิจารานังวูปสมา อาจจตังสัมปัสสาดนังเจตโสเอโกดิภาวัง อวิตกังอวิจารังสมาธิชัมปิติสุขังทุติยังชานังอุปสัมปัชาวิหรติปิติยาจวิราคาอุเปคโกจวิหรติสโตจะสัมปชาโนสุขังจกาเยนะปฏิสังเวเดติ ยันตังอริยาอาจิคันติอุเปกโกสติมาสุขวิหารีติตติยังชานังอุปสัมปัชาวิหรติสุขัสสะจาปหานาดุขัสสะจาปหานาปุเบวโสมนาสะโดมนาสานังอัตถังกมา අදෝකමසුකං උපේකා සති පාරිසුද්ධින් චතුතං ඡානං උපසම්පච්ඡා විහරති අයං වොච්චති පිකවේ සම්මා සමාධීති ඊදම වෝච භගවා අත්තමනාතේ පිකු භගවතෝ භාසිතං අභිනන්තුන්තේ